emancipigio accelas mensan productivon. Plida justezo inter viroi cae virinoi estas ne nur socia demando, set ancau efficas prilasano. La Lau nova studajo, virinoi en emancipitae landoi estas mense pli productivae, ol tiui en conservemae landoi. Nis cias, che nia mensa productivo dum la curu de nia vivo malcrescas, clarigas la autorino de la studajo. Homoi, ciui en la ciutago ricevas plida mensa instigo, ne estas tiel forte trafitai de tio, diras la directorino de la centro pri esplorado de maliunigio ce la Columba Universitato en Noviorco. Ciu aliflanque dum sia vivo nur purigas por sia propra familio, ciu cuiras cae prisorgas infanoin, tiu laula stutajo en alta agio havas cogna in malavantaggio in virinoi qui sequas tiu in tradizia in rol bildoin havas exemple malpli bonan memor capablon kai same malpli bonan senson pri orientigio la unuan rangon de landoi occupas la svedinoi ilia cerbo estas ie dec procentoi pli produktiva ol tiu de la svedai viroi Similan avantagion habas virinoi el Usono, Danlando, ca Nederlando. Ancau Austrinoi, cun quar procentoi, ocupas mesan rangon. En och landoi regas inversae situatio, tie la viroi avanas. Exemple en Rusio, Cinio, ca Hindio. La esploristoi credas, che la test resulto i cun rilatas cun la malsama i niveloi de sam Por controlli tiun teson, ili starigis egalez indexon de la landoi, ca ien montrigis, iu pli emancipita estas lando, des pli mense productivai estas virinoi en progressinta agio. Cial altio estas tiel? ni supposas che virino e chi vi parto en la labor mercato havas duoblan rolon. Ili laboras, sed estas ancau patrinoi, chi educas siain infanoin, ca ili ofte ancau transprenas la flegadon de siaige gepatroi, diras la autorino. Virinoi lautio plenumas en samraitezai sozioi plida plur tascumado, cae tio estas bona treinado por la cerbo. La progresso en emancipitai socioi ceterne chargios la viroin. La mensa nivelo de ambau sexoi pli altigas de generatio al generatio. Tio cefe basigas sur la privastigo de la cleriga sistemo. Se virino aliflanque vivas en lando en quiu virinoi pro la cultura valoro che ili restu heime cae che la viroi laboru profesie, giuas mal pli longan au tute neniun clerigadon, tiam ili ne povas partopreni en tiui progressoi. Tiel exemple ocasas en landoi cun tradiziai sexai roloi, kiel ganao, kiu estas la lasta lando en la listo, La cognai capabloi de la virinoi tie estis average je sep procentoi mal pli bonai ol tiui de la viroi en Ganao. Aput cleriga cae profesia nivelo, la esploristoi vidas ancorau alian mecanismon. Ni credas che ancau la diversae sintenoi ciui ni portas en nia capo havas fortan influon pri la conservado de cognai capabloi. Ciu ni defias nian cerbon? Tio do ancau dependas de nia cultura medio. El tio compreneble ec estas grandega respondezzo por homoi, ciui formas la medion por aliai. Tio validas compreneble ancau por ciu unuopa homo, laula deviso, ciuni donu, ion al nia cerbo, au ciuni emas al conforto, cae lasu la cerbon dormi.